bab 18 Sawise Gusti Yesus ndedonga mengkono mau, panjenengane nuli tindak menyang sabrange Kali Kidron kadherekake dening para sekabate. Ing kono ana petamanan sing nuli dilebeti dening Gusti Yesus lan para sekabate. Dene Yudas sing arep ngulungake panjenengane ngerti panggonan kunu, Sebab Gusti Yesus kerep tindak mrono karo para sekabate. Yudas nuli meruno, nggawa perjurit lan wong sing jaga pedalaman suci didhawuhi dening para pengarping imam lan wong-wong Farisi. Wong-wong mau padha nggawa gaman lampu ting lan obor. Gusti Yesus pirsa kabeh apa sing bakal kelakon tumrap sarirane. Mulane banjur nyedaki wong-wong mau karo ndang. Kowe padha golek sapa? Wangsulane wong-wong mau Yesus wong Nasaret. Pangandikane Gusti Yesus, "Ya aku iki wonge." Yudas sing ngulungake Gusti Yesus kuwi uga ngadeg ana ing kono bebarengan karo wong-wong mau. Nalika Gusti Yesus ngandika, "Ya aku iki wonge," wong-wong mau nuli padha mundur kabeh lan tiba ana ing lemah. Gusti Yesus nuli ngambali ndang, "Kowe goleki sapa?" Wangsulane wong-wong mau, "Yesus wong Nasaret." pangandikane Gusti Yesus, aku wis kandha, aku iki wonge. Lan menawa sing kok goleki kuwi aku, wong-wong liyane iki karben padha lunga. Serana ngandika mengkono, kelakon apa sing wis di ngandikaake dening Gusti Yesus sadurunge mengkene. Duh Rama, tiang-tiang ingkang paduka paringaken dhateng kawula, mboten wonten setunggal kemawon ingkang ketriwal. Simon Petrus sing nalika semono nggawa pedhang, ngunus pedhange, banjur disabetake marang abdi Imam Agung, nganti kupinge tengen wong mau perung, jenenge abdi mau Malkus. Gusti Yesus nuli ngandika marang Petrus, "Pedhangmu rangkakno meneh. Opo kok kira aku ora gelem nandhang kasangsaran sing diparingake dening Sang Rama marang aku?" para prejurit lan komandane tuwih para wong sing jaga padaleman suci nuli padha nyekel lan bonto Gusti Yesus. Gusti Yesus diirit dhisik menyang daleme Hanas. Bapake maratuwa Kayafas sing dek semono dadi Imam Agung. Lan Kayafas kuwi sing wis menehi pamrayoga marang wong-wong Yahudi yen luwih becik menawa wong siji sing mati kanggo sabangsa kabeh. Simon Petrus lan sekabat siji liyane padha ngetutake Gusti Yesus. Sekabat liyane mau kenalane Imam Agung dadi bisa terus mlebu ing pekarangane Imam Agung. Bebarengan karo Gusti Yesus, nanging Petrus ngenteni ana ing jaban regol. Sekabat kenalane Imam Agung mau nuli metu lan nembung karo wong wadon sing jaga lawang, banjur mlebu meneh karo ngajak Petrus. Abdi wadon sing jaga lawang mau takon karo Petrus. Eh eh, nopo sampeyan sanes tunggile tiang-tiang sing derek tiang niku? Wangsulane Petrus sanes. Nalika semono lagi mangsa bediding, mulane para abdi lan para wong sing jaga padha gawe bediang lan padha ngadeg gegeni sakubenge bediang mau. Petrus uga ngadeg ana ing kono melu gegeni. Ing kono Imam Agung nuli wiwit ndangu marang Gusti Yesus bab para sekabate lan bab piwulange. Gusti Yesus ngandika, kula selaminipun mucal wontening ngajengipun tiang kadah ing sinagoge sinagoge lan ing pedaleman suci ing pangenan ingkang limerahipun kangge kempalan tiang-tiang Yahudi mboten ate kula mucal sesideman jenging menapa panjenengan dangu dateng kula mbok dangu kemawon dateng tiang-tiang ingkang sampun sami mirengaken anggen kula mucal panjenengan dangu tiang-tiang menika menapa engkang kawula ucalaken tiang-tiang menika sampun sami mangertos nalika Gusti Yesus ngandika mengkono ana salah sawijining wong jaga ing sacedhake kono napuk Gusti Yesus karumuni. kok kaya ngono wang sulamu marang Imam Agung pangandikane Gusti Yesus yen aturku iki salah kondokno endi sing salah Nanging yen kandhaku bener, apa sebabe kowe napuk aku? Hanas banjur akon gawa Gusti Yesus menyang panggonane Imam Agung Kayafas. Astane Gusti Yesus dibondo. Simon Petrus isih ngadeg ana ing kono gegeni. Wong-wong ing sacedhake padha takon marang Petrus. Kowe ra ya murite wong kuwi to? Nanging Petrus selak karo muni dudu. Salah sijining abdine Imam Agung ya kuwi sedulure wong sing kupinge kaperung dening Petrus Kondo. Aku weruh kowe bebarengan karo wong kuwi ana ing petamanan. Ra iya to? Petrus banjur muni meneh, "Ora. Ing wektu kuwi nuli ana jago kluruk." Sawise kuwi Gusti Yesus banjur diirit saka omahe Kayafas menyang daleme gubernur. Nalika semono isih esuk banget. Wong Yahudi dhewe padha ora mlebu ing daleme gubernur supaya miturut pernatane agama. Ora dadi najis sebab arep padha ngriyayakake Paskah. Mulane gubernur Pilatus sing metu nemoni wong-wong mau pendangune wong kuwi salahe apa? Wong-wong mau padha mangsuli, menawi mboten lepat, mboten badhe kula sowanaken mriki. Gubernur Pilatus nuli ngandika meneh, "Priksanen dhewe lan putusno dhewe apa hukumane miturut pernatane agamamu." Nanging wong-wong Yahudi mau padha matur, "Kula mboten wenang dawahaken hukuman pejah." Kuwi kabeh supaya kelakon apa sing wis dingandikaake dening Gusti Yesus bab sedane. Gubernur Pilatus nuli mlebu meneh ing dalem gubernuran lan nimbali Gusti Yesus. Gubernur Pilatus banjur ndangu, "Apa kowe kuwi ratune wong Yahudi?" Pangandikane Gusti Yesus, "Menapa pendangon menika saking panjenengan piyambak? Menapa wonten tiang sanes ingkang ngaturi pirsa dateng panjenengan?" Gubernur Pilatus mangsuli, Opor bangsamu aku iki wong Yahudi? Bangsamu dhewe lan para pengarping imam kuwi sing ngladekake kowe marang aku. Apa penggawemu kok nganti dicekel? Pangandikane Gusti Yesus, "Peperintahan kula mboten saking donya. Menawi peperintahan kula saking donya menika, tiang-tiang kula temtunipun sampun nglawan perang. Supados kula sampun ngantos dawah ing tanganipun tiang Yahudi. Pancan pemerintahan kula mboten saking donya ngriki. Gubernur Pilatus banjur ndangu meneh, Yan mengkono apa kuwe kuwi ratu temenan? Pangandikane Gusti Yesus, kados ingkang panjenengan ngandikaaken, kula menika pancen ratu. Perlunipun kula lair wonten ing donya menika namung setunggal. Inggih menika nekseni bab kayektosanipun Allah. Sok tiango ingkang pitados dhateng kayektosan menika mesti mirengaken lan gatosaken dhateng kula. Gubernur Pilatus nuli takon, "Kayektan kuwi apa?" Gubernur Pilatus banjur metu meneh nemoni wong-wong Yahudi lan ngandika marang wong-wong mau, "Aku ora weruh kaluputane wong iki. Nanging manut padatan, pendak riyaya Paskah aku ngluwari wong hukuman siji." Apa kowe setuju yen aku ngluwari ratu ning wong Yahudi kuwi? Wong-wong akeh mau padha bengok, mboten. Sampun ngantos dipun luwari tiang menika. Kula nyuwun luaripun Barabas kemawon. Barabas kuwi begal,